Čednost možemo posmatrati kroz, e, kroz dvije stvari. To može biti čednost, e, čednost koja je vezana za e, čovjekov e, kroz čuvanje spolnog organa. To je jedan vid čednosti. I drugi vid čednosti je da čovjek e, pazi na svoj stomak i ono što što obuhvata njegov stomak. Tako da čovjek treba da sačuva svoju čednost u pogledu svog spolnog organa, da ne bi kojim slučajem zapao u grijeh koji se zove zinalog, blud. Jer Allah subhanahu wa ta'ala je zabranio da se čovjek približava zinalu. Ona ta u inne Innahu kane fahiša vasaje sebina. Nemojte se približavati bludu. Nije rekao nemojte činiti bludu. To smo već više puta mi slušali. Nemojte se približavati bludu. Nemojte raditi ništa što će vas približiti tom bludu. Počevši od pogleda do osamljivanja sa ženama, do razgovora beskorisnog sa ženama i tako dalje. Znači, nemojte raditi uzroke koji vas mogu dovesti do činjenja bluda. Jer kaže, on je fahiše, on je ružno djelo. I kaže, i loši je to put. Onaj ko odabere put zinauka, u istinu ide veoma lošim put. A mi znamo da ako je Zinauk počinio ili glup počinio čovjek koji je koji nije oženjen i nije bio ženjen, kazna za njega je da primi stotinu udaraca i da se godinu dana protjera iz zemlje u kojoj boravi. A ako je oženjen, onda se kamenuje sve do smrti. To je kazna u životu na ovom svijetu. Vala i jadu billah, da Allah subhanahu wa ta'ala sačuva i nas i naša S druge strane, čovjek mora znati da čednost je osobina vjernika. Čednost je osobina vjernika. Živimo u vremenu u kome je činjenje zinaloka sasvim uobičajena stvar za mnoge članove društva. Nešto što smatraju sasvim normalnim u društvu. Za mnoge ljude, za mnoge članove društva cilj je nazadno kada im kažete da se zinalok ne smije činiti da se mora živjeti čestito i pošteno i daleko od zinaluka. Kada ko baš ima danas takvi? Kaže, baš ima danas takvi. Nepojmljiva stvar za takve osobe je da danas da ima ljudi koji čuvaju černo koji su daleko od zinaluka. Što je uistinu pogubna stvar. I naravno, čovjek ukoliko je eventualno i počinio takav grijeh, neka se istinski pokaje Allah subhanahu wa ta'ala i neka se više nikada ne vrati takvom grijehu, jer za takav grijeh slijedi kazna na ovom svijetu, a kamoli za kaznu na sudnjem danju od jedu nas Allah subhanahu wa ta'ala sa doprinose mnoge stvari. Od tih stvari jeste i izlazak žena otkrivenih iz kuće. Izlazak žena, boravak među muškarcima, česti razgovori s muškarcima, osamljivanje i tako dalje. Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرْرَجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى I boravite u svojim kućama. Ženama je naređeno da borave u svojim kućama. وَلَا تَبَرْرَجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى I nemojte se razotkrivati džahilijetskim razotkrivanjem. A žena o tome plaho ne vodi računa. I obično se one brane kad je to u pitanju. One koje zapadaju u takve obično se one brane. Pa kako ću ja izići do mene ti nisam lakiran? Pa kako će izići da ja nisam našminkan? Pa kako će ja izići da ja nisam namjenisan? Pa bolje da miršem nego da smrdim. Niko ti ne govori da trebaš smrditi. To niko ne govori. Ali ne znači da moraš biti namjenisan. Kada se zabranjuje ženi odlazak u mesđe, namjenisan, Kakav je slučaj sa ženom koja izlazi na radno mjesto i koja dovodi druge ljude u iskušenje? Razmišljate o posljedicama toga? Svaki pogled koji padne na nju, ona će biti odgovorna za to. Pogled koji se zaustavi na nju. Možda čovjek ne posmatra tako. Možda žena ne zna da snosi odgovorna za to. Što ona misli, pa šta? Pa vidi koje iz žene tako. Ne, svaka će snositi odgovorna za to. Pa se izazovno vuče pa zamotava svojim glasom kad razgovara, pa skreće pažnju na sebe, pa kupi štiklice da može malo lupkat kad ide ulicu kad ide, kad ide kroz hodnike. Čovjek ne može razgovarati, pometate kad, ako s nekim razgovaraš. Sve su to razlozi koji donekle uzrokuju skretanje pažnje. Jer žena nikada neće proći tako lupkajući svojim štiklicama po, po nekim ustanovama a da neće skoro svi koji tu stoje okrenuti se za njim. Vidi, koja tu ide ko oficir? Čitav hodnik ovako pa je hodnik dugačak. Ide. I svi u šute, svi se okreju i gledaju. I naravno on skreće paže na sebe i time doprinosi činjenju ovog grija. A i da ne počini takav prije skreće pažnju na sebe. Vjernica mora da vodi rovna. Obično se ovako znaju uputiti mene kritike vezane za taj boravak žene u kući. Imam običaj kazati, vjerujte, nisam ja rekao da treba žena boraviti u kući. To je rekao gospodar na i Wallahi, to je Allah subhanahu wa ta'ala I žena bez potrebe ne treba da ide na ulicu. Žena treba izići. Žena treba izići ako ima potrebu izići. Odah ja da vidim šta ima na pijaci. ja da vidim šta ima na pijaci. Jel potreba, uistinu ako ima potreba neka izići. Ali ako nema potrebe, pita li se da li je to za nju korisno ili šta Uistinu, na te stvari treba odgovor da da osoba sama sebi. Na te stvari čovjek treba da, da pazi sam pojedinac. Znači svaka vjernica koja se boji uzvišnog Allaha subhanahu wa ta'ala treba o tome da razmišlja. I naravno sve ovo što govorim, govorim iz ljubomore i želje da svaka vjernica čuva sebe i svoju porodicu i da pazi na svoj postupke. Jer na takav način, na takav način ona istinski se približava uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. I pazimo se, sve ove stvari koje mogu da dovedu da dovedu e, vjernike u iskušenje, trebaju da se e, žena treba da otkloni od sebe. Druga vrsta Čednost jeste čednost kada je u pitanju čuvanje, čuvanje stomaka. Da čovjek pazi šta unosi u svoj, u svoj organizam. Da ne prisvalja i uzima tuđi imetak i to unosi u svoj organizam. I to je čednost. I to je čednost i poštenje da vjernik ne uzurpira tuđi imetak i bespravno uzima tuđi imetak i taj imetak koji nije halal da unosi u svoj organizam. Čovjek mora obskrbiti se halalom i halal unositi u svoj organizam, a nijekom slučaju da uzima haram i ono što je stečeno na halal način, pa da to unosi u svoj organizam. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da nas sačuva griješenja, da nas sačuva onoga što vodi sa pravoga puta, njega uzvišeno molim da sačuva i nas i naše porodice, da nas sve učini čednim, bogobojaznim, iskrenim i odanim Allahom i robovima, njega uzvišenog molim da sve nas koji se nalazimo u ovom mjesečidu uzme u okrilje svoga rahmeta, da nas sastavi u džennetu kao što nas i sastavi na ovom Mubarek mjestu.